Një, dy, tre, një, dy, tre, një, dy, tre, ka mirëmëngjesi U, uh, funksionon Mirëmëngjes Funksionon edhe për sot Mirëmëngjesi, zonja zotërinj Ja ku jemi sërish këtu në klubin e mëngjesit 23 maj i vitit 2018 Do të mbahet mend gjithmonë Kushedi për çfarë? Po. Shohim. Duhet ta shohim. Me ngjarje që do të ndodhin sot. Po. Ndërrohet, ndërrohet tashi. Po, ndërrohet. Fillon Mernata tashi ça ndodh. Jo, ç'Mernata tani. Si Mernata. Je. Ka ndryshuar. Po 23 qershor. Jemi në po, e para në qershor, e dyta duhet të flasësh në mikrofon dhe e ah. treta, po sa gabime në një. S'ka gjë. S'ka gjë. Dhe e treta jo, po them. Dhe e treta është maj para kohë. Lori, kjo po. Është maj, është maj gjithmonë se qershor. Ah, okay. Deri në 21 qershor është akoma pranverë. Pastaj fillon vera. E këto janë për lëmsh. Dhe ajo zgjat ca kohë pastaj. Hajt tani nuk e dim kur fillon dhe kur mbaron vera, po stinët janë bërë pak mm, shumë. Janë bërë për këngë. Po tani. Mm. Stinët janë bërë për Dua Lipën. Po. Një për një për çdo stinë. Mirëmëngjesi një herë, si jeni? Mirë. Gati? Gati. Okej. Okay. Se do jetë emision i gjatë. Mm. Do të thotë 3 orë. Apo do të thotë shumë gjatë, po. 3 orë pa ndërprerje. Jo, jo, pa ndërprerje. Po ta ndërpresësh pastaj bëhet edhe më i gjatë. Tani unë po shikoj datën 21 mm. qershor, ndërkohë që ju po flisni. Po shikoj datën. Po, mm. dhe është dita ndërkombëtare e muzikës, nuk ka ndonjë gjë. Kështu po, që Lori të thuash muzika e rëndësishme është. Po 23 qershor duhet ta kontrolloj. 23 qershor. Një sekondë Lori se e kam ndërrim numri. Ta heqim njëshin të fusim treshin. Nga 21 qershor në 23 nuk është 23 thjesht kërce për shefin tënd. Ka ngjarje historike, por jo diçka Ba, e sa për ngjarje historike. Është normale, po pra. Çdo ditë ka ngjarje. Ai ka fjalën ça ndodh. Atëherë. Fillon zotëri. Mm. Vera datë 21 qershor ditë e enjte. Po. Okej. Okay? Dhe mbaron të dielën me datë 23 shtator. Ajo është dita e fundit e verës. Pastaj 24 ah. shtator, dita e hënë është vjeshtë. Fillon puna, është e gjitha ashtu. Po. Kështu funksionon? Prandaj ne. Ja u qartësuam. Domethënë një gjë kisha edhe unë se vërtet ja fusa. Po. Natyrisht që e kishe Lori. Jo, ja, një gjë e kishe ti. Një gjë e kishe. Hej, meqë ra fjala, ka, uh, ka më shumë se sa kaq në klubin e mëngjesit. Se Altini mora vesh që ka ca lajme të mira. Një vlerësim lidhur me oh, emisionin. Po. E kemi festuar ne këtë. Po, po. po. Po po, më fituan kolegët. Mm, Data 21 prapë ka një festë fare një festë zyrtare. Do gjën fare. Jo. Po, ishte një festë tjetër. Ti ishe me të dyja sot në Amsterdam është ide. Të shkëlqyera jeni vajza. Të shara jeni po. S'ka problem. Ëh, çfarë edhe kështu? A si isha këtu? Ja. Jo. Okej. Ishe në Amsterdam. Pra çmimi i dytë Altin? Po çmimi i dytë. Çmimi i dytë në vlerësimin në vlerësimin si mediumi online dhe offline që nxit dhe ndërgjegjëson të rinjtë afër librit. I afron tek libri, po. Mhm. Shumë, shumë mirë. Edhe Lori kishte një lajm të mirë. Po. Edhe këtë e tha në po, Instagram. Çfarë ishte ai lajmi Lori? Jo, një mori një financim për një film metrazh. Marr pare, domethënë. Trego, trego, trego. Trego, është shumë mirë. Sa ta marr, po jam kështu është miratuar. Është miratuar që do marrësh pare, po? Se sa. Shumë mirë. Po shumë shumë mirë. Ja lajme të mira, mirë, do marrë pare edhe Lori. E e e. Se për këtë punohet. Okej, mirë. Kjo e Lorit ishte më e mirë. Më i mirë si lajm. Me pare? Po edhe ajo me apo si ishte me pare? Po mirë, ajo është. Është një lloj shpërblimi. Ajo që bën Altini atje është vërtet është pa pare. Por është shpërblim për gjithë punën që ka bërë. Është meritë shumë e mirë. Mhm. Se më dërgoi ti edhe një klip ku kishte në 8 minuta. Po, e kam parë edhe. Për një fuzion atje të gjithë këtyre punëve, disa prej punëve, se mhm. ato janë më shumë se aq. Shumë mbledhje, shumë. Ëm, por i thashë që Kur kalonte nga njëra poezi te tjetra, pastaj se sa futesh e kapërcen në atë, që fillon të po. merrte. Ai që sa për të kalon te tjetra. Futej një zë femre që ta priste pastaj kishte një tjetër. Edhe të çonte në një histori tjetër, domethënë ajo ishte pak e kështu. Si ta thush. Sa për të ngacmuar ato. Ngacmuar se po. Mm. Mund të ishte një fjalë shumë e mirë. Ëh, uh, po urime pra. Shumë faleminderit. Urime Altini bën një emision që quhet Altinit. ë uh, sonus en scriptum, scriptum ose scriptum en sonus, po? Mm -hmm. Scriptum en sonus. Pra që është shkrim, shkrim dhe tingull. Mm -hmm. Edhe e gjeni në uh, scriptum en sonus në Facebook. Po, në Facebook, Instagram, në Vimeo. Vimeo e tjera e tjera që mikson shumë bukur. poezinë me muzikën, muzikën edhe, edhe sa gjëra të tjera po. Mm. Mbase në fakt do i tregojmë një klip. Ku e kemi edhe klipin? E kemi për kollaj? Në YouTube. Në YouTube. YouTube është uh, kollaj. Skri, nëse kërkoj në Google për shembull Scriptum and Sonus. Edhe më del pastaj më dalin këto të Vimeos. Shkruaj YouTube nga mbrapa dhe. Mm, do të shkruaj YouTube. Po ja një sekond, se shkruaj tek këto. Shkruaj në Sonus te Vimeo. E çuditshme, Vimeo e e mbyt. E mbyt. Gjithë dalin të Vimeos, ja. Po cilën të zgjedh unë nga këto? E do të futesh te do një kërkim pak më gjatë. Nëse tani sot ajo, do të futesh te Ka shumë. Ka shumë, ok, dakor, tek channel i futem unë. Ja mund të shoqëroj te Lori ndërsa futem te channel, që ta shikojnë njerëzit si bëhet. Ky është uh, channel i zonë zotrin, i Scriptum et Sonus. Ky është traileri. Mm, po. po. është ajo që... Po, ajo që, që po thosha unë. Okej, okay, ja, dy minuta të shikojmë nga kjo. Se prezanton... Uh, Mirë se erdhe në Scriptum et Sonus. Unë jam Altini. Unë jam Margaret. Unë jam Elsa. Unë jam Doni. Dhe ky është emisioni që ndërthur letërsinë, muzikën dhe artet vizuale. Berlina e di Jam e lodhur nga lëkura ime Peshon shumë Shtati është bosh pa kocka Pa frymë Puth lëkurë Ajër Puthe fatin tënd Puthe fort Quhet jetë E huzarët e zemrës teme 50 ofshe Grima, grima Më sillni një gotë verë Të gjej një justifikim e të mbështjell çmenduritë e mia Në të vetmen gjendje ku bota s'do të më gjykojë Se do të thonë ishte e pirë Vetëm një gotë Sonte Të më sjellë pranë imazhet e largëta zhuritur nga malli i zemrës. E në m'lëntë loti, fshehur në anë të syrit, t'ua them fjalët që dot s'ua thashë kur i kisha pranë. Si do t'jem unë kur të mos jem unë? Si do t'jem unë kur të mos jem unë? Kur koha të ketë modifikuar strukturën time dhe trupi im të jetë tjetër. Tjetër gjaku im të tjerë sytë dhe flokët e mi. Do të mendoj për ty? Ti je i bindur se dashuria është rruga që na shpie në qiell. E shikon njëri se si është. Unë kam dëgjuar për të Sa të Nga që këto janë vetëm pjesë nga poezitë që janë më të gjata. Mhm. Mm në vetë. Është vetëm një prezantim i vogël. Ne po. kemi shijuar këtë po. Edhe më gjatë, edhe më shkurt mbrëm. Atëherë, nëse nëse uh, doni më shumë nga Scriptum and Sonus, kërkojeni në Google apo YouTube. Mhm. Mm e do të gjeni më shumë nga ky material që sapo ju prezantuam shkurtimisht këtu në klubin e mëngjesit. Urime Altin për çmimin e dytë. Bravo Altin. Bravo. Si krijime që i afrojnë uh, të rinjtë tek letërsia. Ne do shkojmë tek muzika tani kur të kthehemi Jeri do të na frymëzojë për ditën e sotme. Olta na tregon se si do jetë moti. Mirëmëngjesi të gjithëve nga Radio Kombëtare Club FM dhe Klan Plus sot mëngjes. Klubi i mëngjesit. You shine like a star. You know who you are. Për të dëgjuar nga Jeri frymëzimin për ditën e sotme Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Paulo Coelho dhe është kjo Nëse do të jesh i suksesshëm, duhet të respektosh një rregull Mos gënje asnjëherë veten tënde Të tjerët domethënë lejohet Ua, ui, ua Po, Lori Lori, mund të marrë si të duash Lori, merr gjithmonë, çfarë të dojë Po Në deduksionet e veta Shumë mirë Atëherë edhe një herë Lori, cili është cili është konkluzioni? Do të thënë, nëse do të jesh i suksesshëm, duhet të respektosh një rregull. Mos gënje asnjëherë veten tënde, me të tjerët bëj ç'të duash. Faleminderit Lori. Pra mos gënje kurrë veten tënde, me të tjerët bëj ç'të duash, shumë e dashur. Me të tjerët ngopi mirë, domethënë. Ngopi mirë. Mbyti, mbyti. Mbyti. Shpresoj jo me gënjeshtra. Shuji n'rrena. Po për gënjeshtrat po flasim. Ah, çuna, çuna. Sa keq u bë puna. Kjo është çfarë shkon me këtë vend. Dëshira e madhe për të gënjyer. Mirëmëngjesi të gjithëve, faleminderit Jeri, le ta dëgjojmë dhe një herë në origjinal, miq të dashur. Nëse do të jesh i suksesshëm, duhet të respektosh një rregull. Mos gënje asnjëherë veten tënde. O, oh, mrekulli e madhe. Hajt pra. Një mrekulli e vërtetë faleminderit Jeri. Të lutem. Kjo është uh, si fontana di Trevi pothuajse. si shprehje, ja ku e keni tani Oltën miq të dashur e cila do të na informojë mbi motin sot. Do t'ju gënjejë juve, se veten s'e gënjen këtu. Edhe ti gënjen pajisjen. 21 gradë është në tonë. Gjithë gënjeshtër. 25 do jetë. Bota është gënjeshtër. 99% janë shanset për shi oh. Shiu do të nisë rreth orës 14 Lori, këtë informacion e ke marrë që dje Aman, kam një javë që të them që ka shi sot Në ma, a, mirë, mirë, sot është e mërkurë, le të uh, ketë pak shi mm. Duhet të mërkurave Jo, të mërkurave duhet, se është edhe ditë ujitje Edhe nesër ka mm -hmm. Po, edhe nesër ka Pastaj hapet Pastaj hapet. Hapet edhe 29 gradë maksimale, jo shaka. Gati për plazh. Mhm. Mm faleminderit. Shumë mirë, faleminderit Olta. Të lutem. Do të shkojmë në bjeshkë për të shpëtuar vapës këtë, super, fundjavë, por sot shi miq të dashur, sot shi. Merr një bluzë me të gjata gjithsesi. Siç uh, Olta na thot. Ej, po shkoj pak uh, nga mediat angleze. Daily Mail. Mm. As they call it the Daily Mail. Pas ka pasur një ditëlindje atje. Një ditëlindje, një 70 vjetor i Po, është Kush e kishte? Më duket se ka Charlesi, po Charlesi po. Po Charlesi po. Apo Karli, si i themi ne? Vjerri domethën. Vjerri i Meganit. A mund ta quajmë Tatja apo s'ka? Tatja. Tata. Po mund ta quash tata, po deshe po. Ë, ç'është këtu që mediat vë e ky kjo është faqja e parë e Daily Mail që po shikoni në ekran. Dhe në të shfaqet Meghan dhe princi Harry, ndërsa kanë përshëndetur njerëzit dhe janë duke hyrë brenda kopshtit, duke kaluar në një portal të madh atje. Ajo që vendos një dorë, dorën e saj në shpinën e tij, ndërsa ngjisin shkallët. Që është një veprim që quhet një power move ose një protective move e kanë komentuar mediat britanike. Pra, sikur ajo vendos një dorë mbrojtëse, ëh, mm -hmm. për t'i mbajtur shpinën të shoqit dhe për të thënë kështu me gjuhën e trupit, siç komentojnë këta. Yes, he's mine. Është imi. Ai më përket mua. Dhe tani e shëtis, e shëtis unë atë, ndërsa e mban atë për shpinë kështu, andej këtej, po ja, është gjëja që po bën, ë? Po. A, a mund apo ia fusin kot? Mos janë duke parë se shqetësimi është ky, shqetësimi. Shqetësimi është fjalë e madhe. Mm. Po, domethënë ajo që unë kisha si droje ishte mos, ndoshta po e ekzagjerojnë pak duke duke menduar që ajo dora e vendosur nga Megan në shpinën e Herrit është Po, që kjo i ka hedhur Shiko, varet edhe se ata janë duke u diskutuar duke folur me njëri tjetrin Kështu që varet edhe nga biseda që po bëjnë Bon, fillimi është mund të jetë edhe shenjë dashamirësie Po, po shikoj se kanë shkruajtur një çarçaf i tërë po të lexosh tek The Daily Mail do thoni Ok, me këta është pak tabloid edhe Me këta do merren gjithë mm. Merren po, një çarçaf i tërë i cili titulli vetë thot Megani vendos një krah mbrojtës rreth shpinës së Herrit në daljen e tyre, në daljen e saj të parë, si dukesha e Sussexit, i ka dalë, se është Sussex, mm. në Shqip domethënë sa seksi, qënke, e kupton, se Megan është në fakt. Po, natyrisht. Shumë, shumë vajzë e pashme. Ja e ishin rihirët. Po, pra, dukesha sa seksi, uh, kur të sapo martuarit, i bashkohen Charlesit, në festën e 70 vjetorit të tij në Buckingham Palace. Mm -hmm. Dhe ky ishte vetëm titulli. Lëre më titullin Dhe pastaj një faqe A4 Pastaj janë nëntitujt dhe linqet për 1, 2, 3, 4, 5, 6 histori të ngjashme 6 duart e saj Dhe pastaj fillon e flet për vetëm atë Se si uh, Megan i ka E ka prekur me dorë Po mm. Të shoqin Preku të shoqin me dorë Dhe sigurisht shumë foto pastaj nga ditëlindja Fundja e shoqin E shoqin Po, po. Mm. Ç'të keqe ka Jo, atë po Puna është pse ta mbështjellin ashtu, domethënë Gjithë me kapele këta në ditën e lindjes, me pas. Ai ishte me dy këpucë. Me çadra apo me një këpucë? Ai ishte me një këpucë sepse tjetrën ja kush edhe e, e famshme prekje dorës. Mos ma ka princin për shpine. Është një këngë e vjetër latine. Opa, a sa bukur këpucë. Bukur. Pra duket ku të dyja këpucët janë bërë në një. Po po po. A thua do do Njëra këmbë para tjetrës, njëra këmbë para tjetrës. Nëse okay, janë çmendur shumë njerëz për këtë dasmën. Ka pasur të tjerë pastaj që s'kanë dashur t'ia dinë fare, siç po shihja se edhe kjo ishte bërë si tip si tip gjëje. Ku një numër njerëzish të njohur dilnin në video edhe kishin bërë një kolazh diku. Mm, më duket se pashë te Euronews apo diçka. Që thoshin që as do të di fare. Kishin bërë mm. një kolazh të gjithë intervistave të ndryshme nga aktorë, po themi këngëtarë etj etj, të cilët gjatë intervistave të tyre ishin pyetur, e ç'mendoni për dasmën mbretërore? Ëh. Urime? Diçka, dhe reagimi i tyre ishte shumë kështu, po, okay, ca thoshin troç as ma ndien fare. Por ca thoshin urime shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Kush martohet? Diçka, diçka e kësaj natyre. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit është 7:23 minuta në këto momente. Muzikë, miq të dashur, nga Giorgia tani. Bashkë me Marco Men Menjoni, Menjoni, Manjoni, Menjoni aty, Njoni, Njoni, ishte. Ishte Njoni. uh, shkrimtari gjigant amerikan Philip Roth ka ndërruar jetë në oh. moshën 85 vjeçare. Njëri nga shkrimtarët uh, më të mëdhenj bashkëkohorë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, autor i një uh, numri të madh veprash, shumë prej tyre të përkthyera edhe në shqip, siç janë Ankesa e Portnoit, Inati, Delhia e tjerë e tjerë. Ë uh, Filip Roth ishte një nga shkrimtarët më me influencë për shekullin e 20, siç thashë e mbante çmimin Pulitzer. Ë uh, dhe shumë prodhimtar, e shumë mendimtar deri në moshën e shkuar, ka vazhduar ka shkruajtur Mbaj mend intervistën e fundit që që kam dëgjuar me të ka qenë rreth 2-3 vjet më parë, në moshën 83 vjeçare dhe mm -hmm. ajo që të bënte përshtypje ishte uh, luciditeti i tij, është truri i tij. Krejtësisht i pa i pa influencuar nga mosha, po themi. Brilant Super. në mendime në si thua, përfshirje, vëmendje e gjithë gjithë gjërat e tjera. Gjithsesi, ë uh, është një humbje e madhe për uh, për letërsinë. Philip Roth, zonja zotërinj, një nga shkrimtarët më të bashkëkohorë, ka ndërruar jetë siç ka njoftuar uh, agjenti i tij. Ky është lajmi që sapo ka ardhur nga mm -hmm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ka një ndërprerje të shkurtër publicitare këtu dhe muzikë në anën tjetër. Ora është 7:37 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Tini, Olta Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Ua, mirëmëngjesi Eri. Ua, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirëmëngjes juve, çuna dhe goca. Mëngjesi. Aty ku jeni. Jemi gati. Prej disa ditësh në klubin e mëngjesit, e jo. Ah, okay, e kam gati me thënë të drejtën. E kam të shkruajtur. Mhm. Mm po nëse do, ok, e bëjmë tani. Është anagrama për ditën e sotme. Dhe është kjo. Anagrama në klubin e mëngjesit. On tu. Mhm. Jeri. Mhm. On tu Reni. On tu Reni? Reni. Ren i i. On tu Reni. Okej. Okay. Okej. Okay. Nëse zgjidhni, ju keni përfituar një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. O N T U R E N I. On tu reni. Mm. Anagrama për ditën e sotme. 23 maj 2018 On Tureni Edhe vizatimi është në proces, besoj se ku. Është në proces, po. Në faqen e dytë kemi pa për të patur ngritjen e vizës. Do kemi një përmirësim të vizatimit. Është një vizatim, një punë në vazhdim, po. Është një gjëra, është pa. Po. A work in progress. Yes. Ka disa filma miq të dashur, të rinj në Cineplex për këtë javë, Bad Samaritan është njëri prej tyre. Samaritani i keq. Zakonisht jemi mësuar të themi Samaritani i mirë, sipas parabolës në Dhiatën e Re. Mhm. Por ky është Samaritani i keq. Tjetri është procedurat. Dhe tjetri është Mission Kathmandu. The Adventures of Nelly and Simon. Misioni Kathmandu, mhm, aventurat e Nelit dhe Simonit. Kështu që këto janë filmat, po. po. S'kisha dëgjuar për këtë, kam uh, s'kam idenë më të vogël se çfarë është. Duhet të jetë komik. Do ta shohim, duhet parë. Po duhet të jetë komik. Me siguri. Misioni Kathmandu, ai që nga film për fëmijë. Sa normalisht. Ah, super, super, super. Aventurat e Nelit e Simonit, shiko orarin thotë uh, Olta. Ka të drejtë. Ora 16, ora e fëmijëve. Sigurisht. Po, duket interesante edhe ky. The Yeti does not exist. Its existence hasn't been proven yet, but it's just a matter of time. Po kërkoj një Yeti. He's looking for the missing link. I've been given 3 months to prove the Yeti exists. Look, what kind of footprint is that? Looks like one heck of a gorilla. Nelly is looking for a change of scene. Shumë mirë, uh, më duket interesant dhe vizatimet më pëlqejnë që kanë uh, Slow down, that's an order. Si të errta pak. Të stilizuara, të lezetshme. Shumë mirë, pra. Filmi është Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly and Simon, pra aventurat e Nelit dhe Simonit. Ky është për fëmijë, është në orën 16. Të premten ju çojmë në Cineplex miq të dashur bashkë me këtë edhe procedurat dhe Samaritani i keq. Apo Samaritani i lig, nëse doni këtë javë në Cineplex në Teg. Kinemaja më e mirë në Shqipëri. On Tureni është anagrama që unë kam hedhur për ju. O N T U R E N I. Mhm. Tani do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, e flasim pak për aktualitetin. Në klubin e mëngjesit. Pyetja për ju miq të dashur është Nuk dihet Çfarë? Se kush është, megjithatë, për momentin ky është polici më i kërkuar i Vlorës. Oh. oh. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja 069 20 70 222 069 20 70 222 Kjo është uh, më e fundit nga seriali i telenovelës Çudira shqiptare. Pra kërkohet një polic në Vlorë. Nuk dihet nëse ekziston, mund të fare mirë të ekzistojë e të jetë një derro polic, siç themi, po mund edhe të mos ekzistojë fare. Ëh, të dyja janë të mundshme. Prandaj po them, është një çudi. Megjithatë, ekziston apo s'ekziston, kjo është në plan të dytë për momentin. Në plan të parë është ta gjejmë se kush është. Okej. Dhe nëse e gjejmë do të thotë që ekziston. Kemi zgjidhur edhe atë misterin. Dy gurë me një zog. Apo jo? Zogu është ky polici. Gurët Janë ata që do thyen kur të kur të bien kur të gjendet apo mos gjendet ky. Ëm um, sepse bëhet fjalë pra për këtë regjistrimin e famshëm për drogë, uh, bëhet fjalë për drogë, që t'i biem shkurt. Bëhet fjalë e diskutohet. Po gjithmonë ka ka një drogë në këtë. Gjithmonë. Në këtë histori. Në këtë histori. Po, siç Shekspiri thoshte. Cherchez la femme. Kështu e ka droga. Jan fund të drogës aty. Ose. Po. Varet nga përkthimi. Si thosh dhe Shakespeare. Varet nga përshtatja. Nejse jo, ideja është këtu. Bëhet fjalë për një përgjim të Babales. Bravo Babalja u bë nga personazh Babale i lagjes së tij në Vlorë në Babalja personazh gjithëkombëtar. Mhm. Njihet edhe jashtë kufijve të Republikës tani. Ai në Klein Gjermani parlamentin ah. në parlamentin gjerman do përmendet emri i Babales. Unë jam i sigurt për këtë, do ndodhë. Jam shumë kurioze për seksin që do i vënë. Si do ta thërrasin? Po pra. Mm. Die Babale incident. Babale, po shkon gjermanisht. Ja. Ana. Babale, warum nicht? Babale. Ehm, um, gjithsesi, Babale. Pra Babalja ka bërë një regjistrim i cili sipas tij është me Agron Xhafajn që është mm -hmm. vëllai i ministrit të rendit. ë uh, dhe dhe pretendon pra se ka shkuar atje për të kërkuar drogë, për ta mhm. shitur mm -hmm. sepse është në gjendje të rëndë financiare. Dhe Agroni dhe... ka thënë më lër rehat se mua, siç thoshte uh, regjistrimi pra sipas tij. Sepse na godasin politikisht etj etj dhe e dërgon tek Elton. Dikush për të gjetur uh, drogën. Si kishte djalin. Po, ajo është pyetja që ne kemi hedhur në klubin e mëngjesit. Po jo Elton, je i gabuar, që nuk merr dy bileta. Për në Cineplex ju e ndryshe. Dhe Kështu del emri i këtij personit. Po ka vetëm një gjë që dje në një lidhje telefonike që ka patur me Eni Vasilin. Mhm. Babalja. Gazetari jo Babalja. Jo, babalja. Gazetari, Gazetari Jeton Oldashi. Jetmir Oldashi. Jetmir Oldashi. Ë uh, gazetari Jetmir Oldashi ka thënë tek tek emisioni i Eni Vasilit që un nuk e di me siguri që ai që është regjistruar është Agroni. Pse? Sepse ky Po e ka thënë këtë disa herë. Po, ky mm -hmm. e ka pajisur pra këtë babalen me regjistruesin. Dhe nuk ka dashur që të, prap vet kishte hyrë një herë në lokal, por nuk e ka gjetur Agronin në lokal. Për ta për ta regjistruar, pra për ta parë që është i përfshirë apo jo. Në këtë ky thotë që unë doja ta bëja këtë investigim për drogën në Vlorë në përgjithësi. Dhe kur pash që rash tek Agron Xhafaj u tremba. Sepse thash bo bo, vllai i ministrit, domethënë keq puna këtu. Dhe mund ta ha un tani. Me që sepse nuk i hyra për të shkuar deri te ky. Thot ai, se këtë e dëgjova që. Është komat. Po. Pra nuk ishte nuk ishte një qëllim në vetvete kapja e Agron Xhafajt, mhm. por mm -hmm. na ra në rrjet si i thua. Kështu që i shkojnë një herë në lokal, nuk e gjejnë, ikin bashkë me babalen dhe ky thot nuk dua të shkoj dy herë sepse ai do thot pastaj Dale ti kush je ti që më ka ardhur një herë dy herë në lokal, domethënë dhe do kërkoj, pyesi për mua pastaj dhe do më gjej. Mhm. Mm dhe nuk ka dashur që të shkoj. Pra në vajtjen e dytë, madje unë thotë ky e kisha hequr dorë fare. Se nuk do të bëj. Po. Tam. Po. Por babalja insistonte. Aine babalen, aine si thon në Gjermani. Dhe ëm um, dhe ka shkuar ai, po, herën e fundit ka shkuar vet babalja. Faktë, ky ka ndenjur jashtë. Ka hyrë brenda, ka ndenjur vetëm 5 minuta, i ka thënë. Dhe kur ka dalë, i ka thënë e takova, fola me të, urdhro regjistrimin. Por ky thot që, që unë me sy nuk e kam parë që ka fol me të. Mm -hmm. Mund të ketë fol me, me një tjetër aty brenda në lokal. Mund të ketë qenë që ai s'ka qenë më në lokal. Prap domethënë, as sa herë kjo... Dhe babalja thot që e takova edhe ai ishte dhe e zgjidha Pra në fund fare varesh nga fjala e babales. Babalja bën be e rrufe që me atë kam folur Por, po Jetmiri thot unë s'di vallai, unë s'e kam parë me sytë e mi Zëri është i pangatërrueshëm Po dhe zëri thot ai është i pangatërrueshëm Por ky tjetri thot që s'është zëri im dhe ka hedhur zërin për Për, për të bërë diferencën midis zërit të tij dhe zërit që është i regjistruar. Po. Kështu që lëmsh, domethënë. Hajde merr vesh ti. Si gjithmonë. Sa të kalojë. Tani mendoj që babales. Vetë mm -hmm. fakti që ky është një pentito. pentito. Ai s'është pentito, ai s'ka vajtur në gjykatë, ai. Pentito bashkëpunon me me gjykatën, me prokurorin. Ka se ku Si pentito. Ky duhet të rrëfehet. Nuk e di pra, nuk e di. Po sigurt ky për shembull se ti mund ndonjëherë e kupton Shqepet njëri ore do marrin një ashtu. Po e kam fjalën. Me takova valla, ja, na ku ke. Ka qenë kamarieri aty, ku di unë se çfarë. Mund të ketë qenë, mund të ketë qenë. Jo, mund të ketë qenë natyrisht, por Po jo, e kupton se po çfarë më thënë. Po situatën që babalja është i humburi në këtë rast, mendoj që nuk ka çat humbasi më. Po. Kështu që ti një analizë e thjeshtë. Kështu që ti thua çfarë, babalja nuk gënjen. Po, mendoj që babalja nuk gënjen. Babalja nuk gënjen. Ose dikë tjetër. Ideja është janë vetëm. Do të pak besim, besimi është substanca e gjërave që nuk shihen me sy. Rrethanat janë pse iku Agroni? Në Itali. Kush tha? Do të them pas regjistrimit kur ndodhi. Ëh, vërtet. Se ai po vuan dënimin tani? Ku do ikje ti pas një regjistrimi? Edhe unë Itali do ikja. Po jo, se ai thon që ai thon që vajti për të bërë burg në Itali. Vajti për. Kjo tash i morën vesh këtë ka, se unë jo, kjo do të kontrolloj. Ka nevojë për një kontroll. Kështu kanë thënë po, po, për burg. Ndërkohë në një notë shumë serioze, ë uh, dje ka patur edhe një protest para Ministrisë së Brendshme se është duke ndodhur edhe kjo. Një i ri ka vdekur në qytetin e Korçës. Një djalë me emrin Enea Ftoj, i cili ishte 27 vjeç dhe prind i tre fëmijëve, mm. në një moshë tepër të re, në një fizik me sa duken ca foto atje, mjaft të mirë, edhe gjithsesi në atë moshë pra, 27 vjeç, ë uh, ka vdekur në në qelitë e paraburgimit në komisariat në Korçë. Oh. Dhe sipas familjarëve të tij, Ai është rrahur dhe u ka mbetur policëve në dorë. Oh. Dhe ka vdekur për këtë arsye. Të cilën policia e mohon nga ana e saj, thotë që ne nuk i kemi vënë dorë atij, ka pasur ankth dhe i kanë uh, mjeku i ka dhënë një ilaç. Tani kjo verifikohet nëse ka pasur shenja dhune në trupin e tij apo jo. Ja. Sipas familjarëve ka patur shenja dhune dhe Gjilpërat që thot policia se i ka dhënë, në fakt kanë qenë për të për të mos patur vula. Ah. Nuk e di se çfarë është kjo ekzaktësisht. Kjo është çfarë thon familjarët. Ë, uh, por që në sipas një video që që pash mm. kishte shenja. Ata thon ka pasur dhe kocka të thyera. Ah. Oh, nëse se po ka shumë. Ë, uh, e shoqja thoshte që ai ka thën nga dritarja që më kanë rrahur. Mm -hmm. Kjo ka folur përmes dritares sipas saj. Me të më kanë rraur, më kanë rraur shumë, ka thënë ai. Më që abuzojnë te rast. Ëh? Abuzime ka thënë, por do të thotë se abuzime ka por është serioze, po, se është jeta e një njeriu, nuk është shaka. Kjo është Ai i përket komunitetit rom dhe ë Kjo është akoma më ashtu, më më për t'u pasur në vëmendje. Sepse ka edhe elementin racor të përfshirë në, në të. Mm -hmm. Sipas tyre është një është një vrasje e bërë nga pakujdesia e bërë në komisariat nga policia që do ishte shumë e rëndë nëse e vërtetë, edhe për shkak se ai ishte një person i komunitetit rom. Që në thonjë za nuk ka të njëjtën vlerë humane si sa një dora e bardhë, e kupton një person i komunitetit shqiptar. Ëh. Uh, e tillë. Kështu që mund të jetë kjo. Ka pasur një protestë dje këtu në dhe është një çështje që ne kemi pasur shumë miq edhe shokë që i kemi nga komuniteti rom këtu në studio dhe lufta që ata bëjnë gjithë këto vite është për trajtim të njëjtë dhe të barabartë që nuk mhm. ekziston në Shqipëri diskriminimi racor shumë i theksuar, nuk të marrin në punë kur je rom, nuk të duan afër kur je rom, nuk të shpërngulin nga banesat kur je rom, të djegin gjithë kampin e çadrave kur je rom për të bërë pallate, siç ka ndodhur këtu në Shqipëri ca vite më parë, mbani mend. Po. Ka pasur edhe nga këto që të vinin flakën komplet si kamp edhe hidhin themelet pastaj. Ëh. Uh, Se këto me ndihmën e shtetit kanë ndodhur, nuk kanë ndodhur kështu vetvetiu. Kthehemi mbas pak Klubin e Mëngjesit. Quhej Enea Ftoi ky djalosh. Ka vdekur në kosh në moshën 27 vjeçare. Familjarët kërkojnë përgjigje, akuzojnë policinë. në klubin e mëngjesit bashkë me Will Young, miq të dashur, ajo quhet History që sapo dëgjuam. Mirëmëngjesi të gjithëve 8 e 5 minuta jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM. Dhe në ekranin e Klan Plus Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi juve Mirëmëngjesi Ontureni është anagrama për ditën e sotme Ontureni Mhm mm 069 20 70 222 A more ti Eri me këta? Ja, jo, të them drejtën O në të u Rë e në i Ontureni Eri quaje veten të sfiduar Për ta zgjidhur Nëse e zgjidhni anagramën Na dërgoni në 069 20 70 222 Ky është numri i telefonit për SMS 069 20 70 222. Ontureni. Çfarë është dhurata Olta? Një kontroll i plot mjekësor mm -hmm. nga Spitali Amerikan. Thank you Olta. Kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ora tani fiks për uh, censurën për ditën e sotme. Do dëgjoni tani në klubin e mqesit një klip është e re sot Dëgjoni bombën e javës është bombë Miq të dashur Pa dashur t'ju trondisim është bombë Por për masonët Ky përfaqëson syrin e Zotit Një Se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona Një pip A mund ta dëgjojmë edhe njëherë të lutem Patjetër jeri po Se ai na vështron dhe gjëmë gjëmë Alternativ Dëgjoni pra. Edhe ti Blendi. Edhe një herë. Kujdes. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit. Një se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Duhet ta shkruaj. Një Ta them. Po e gjeta pastaj. Po do bësh një anagram, jo, do bësh një censurë tjetër sot. S'do e gjesh. Paralajmërim. Jo, jo. Paralajmërim. Një paralajmërim se ai na dëgjon apo. Jo. Do të them diçka si kujtesë, kështu që pra Ka të bëjë, ka të bëjë me syrin e Zotit, po. Është simboli pra. Po, po, po. Tek piramida është syri mbi piramidë, që është tek dollari. Nëse e kemi parasysh. Po, kemi 1 dollar. As kemi. Ë, uh, kam një dollar, kam një dollar në ashtu. Po është syri mbi piramidë. Mm -hmm. I cili na kujton se Zoti po na shikon gjithmonë. Prandaj thashë si një paralajmërim, si një po. I am watching you. Kështu. E dëgjojmë një herë. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit, një se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Ti Blendi mos fol më, ieri e ka radhën. jo, nuk po flas fare. jo, mos fol më se ti e gjen ieri. 069 20 70 222 069 20 70 222 Okej. Okay. Është momenti të flasin ata. Është uh, urdhëro? Jo, jo, dikur ishin punë të Zotit, po sot janë punë të Blendit. Okej, okay, shumë mirë. Uh, kjo është pra. Kemi një fitues, Olta në lidhje me djalin e kërkuar në Vlorë. Po, quhej Ermal. Ermalin po kërkojnë. Është pra. Adela 363 mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Ermalin po e kërkojnë në Vlorë. Po shikojnë se kush ka pasur emrin Ermal në atë kohë. E kam po patalli. Po, domethënë uh, sepse kërkohet që të jetë me emrin Ermal dhe kërkohet të jetë me emrin Ermal. Mm -hmm. Atëherë kur pretendohet se është regjistruar kjo bisedë midis uh, Veliut dhe sipas tij pastaj Agron Xhafajt në anën tjetër. Kush e ka pasur Ermal atëherë? Se mund ta ke ndruar më vonë apo kush e di si ka tani? Mund të dalin disa Ermal. Po disa Ermal, secili Ermal, pastaj po është mirë. Jeri sepse kur ke marrë vetëm Ermal të heq gjithë Eltonët, Altinët, Lorinët, e kupton Blendët e këta. Punë gjatë. Pastaj është është më është më pak, se sa Ermal do ketë në Vlorë? Ja, 4-5 Ermal do jenë. Nëse nuk e dihet. Jo, them që ti ende polic. Ja 6. Po. Ja 6, edhe Ermal do të faktin që është polic. Polic, jo, gjithë mal të drejtë. Po ska. Kjo është ideja. Ermal gjithë policët ndrojnë emrin. Kush e ka pasur Ermal në ato vit? Në ato vit. Okej, okay, kështu që po e kërkojmë këtë faleminderit për pjesëmarrjen, ishte përgjigja e saktë pra Ermal do të bëjmë një tjetër pyetje. Nga aktualiteti ynë zonja dhe zotrinj. Sepse është një, siç thamë, çudira shqiptare që nuk paskan të sosur asnjëherë. Të vjen edhe për të qeshur, të vjen edhe për të ë dhe çështja është që dy partitë kryesore. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë shkëmbyer akuza njëra me tjetrën lidhje lidhur me pronësinë apo pjesëmarrjen apo të paturit gisht mm -hmm. apo një vrimë hunde në këtë aferë. Në cilën aferë? Po, janë paralajmëruar njëra me tjetrën. se në ditët në vazhdim do dalin të palarat për të njëjtën aferë, të dyja akuzojnë njëra tjetrën. Për cilën aferë bëhet fjalë? 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe 2 në fund fare për uh, ata që duan që ta gjejnë këtë e të fitojnë dy bileta për në Cineplex, miq të dashur për t'i çuar të premten për të parë atje imagjinohet. Ëh? Dy forcat kryesore politike në Shqipëri, Që tregojnë me gisht njëra tjetrën për një krim shumë të jashtëzakonshëm dhe ky është një normalitet i lajmeve në 7, 7.30, 8, kur i shikoni ju. Kthehemi mbas pak, klubi i mëngjesit. Well, I never knew you were the someone Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit tetë e 15 minuta në këto çaste unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjesi E cila tani ka fjalën e janë me ne edhe Altini Olta dhe Lori Mirëmëngjesi Kemi dhe mbasi të mbarojë Jeri një fitues për uh, Anagram Anagram, a jemi lidhur ne me Eldin? Kemi Eldin në linjë oh, po. Ok, në rregull, atëherë Eldi është në linjë do të na informojë mbi situatën e trafikut Jo, që është çdo mëngjes Sapo ngrihesh nga krevati Pa shkuar në banjë Pasi që Ngretuar të lartë edhe Ndjen aromën e klubit të mëngjesit. Yes. Pa njerë. Po Blendi, situata e trafikut sot nuk paraqet shumë vështirësi, do mund të them, ka vetëm, do përjashtoj vetëm tre segmente që paraqesin jashtëzakonisht trafik të rënduar. Jashtëzakonisht trafik të rënduar, ku? Jashtëzakonisht. është segmenti i rrugës Durrësit bën duke udhëtuar nga qendra drejt autostradës ose drejt kryqëzimit me rrugën Kastrioti, pra që vjen nga zona e Institutit Bujqësor. Pra ka shumë trafik ka radhë të gjatë për të udhëtuar drejt autostradës. Hyrja e Tiranës është pa probleme deri në qendër. Pra edhe dita e djeshme, pothuajse edhe sot, ka shumë probleme në dalje të Tiranës. Në brenda Tiranës be nuk ka shumë vështirësi sepse shkollat besoj cikli i ulët nuk ka nuk ka aktivitet sot sepse kanë festën e abetares dhe normalisht lëvizjet e mëngjesit janë shumë të reduktuara nga prindër që çojnë fëmijët nëpër shkolla. Ka si sidomos zona e Tiranës së Re është absolutisht e qarkullueshme, Dëshmorët e 4 Shkurtit dalja në bulevard Abdyl Frashëri, Sami Frashëri është e qarkullueshme edhe rruga Sulejman Delvina, nuk paraqesin vështirësi, po ashtu unaza sipër me rrugën Bardhyl në të gjitha skajet Ferit Xhajko dhe bulevardi Zhan d'Ark pothuajse kanë trafik normal, edhe qendra e Tiranës për momentin vetëm rruga Abdi Toptani paraqet trafik të rënduar nga Ministria e Rendit deri tek rruga George Bush ose drejt parlamentit, pra është edhe aty me trafik të rënduar. Pra, dy tre pjesë janë problematike gjithë pjesët e tjera janë të kalueshme dhe pa probleme. Shumë faleminderit Eldi, Eldi Merolli miq të dashur me numrin e telefonit 23 ose 24. Pastaj vazhdon me 5 pesa. Mhm. Mm 23, 5 pesa, 24, 5 pesa. Shumë i thjeshtë për t'u mbajtur. Eldi tek uh, këmbët tuaja me taksi. Ndërkohë, radhën tani e ka Jeri siç paralajmëruam për të na treguar diçka. Uh, në fakt dua të ndaj me ju një histori është e trishtë, okay. nuk është e bukur, por ka edhe sëmundje të tilla që ndonjëherë ne duhet edhe t'i dimë. Uh, bëhet fjalë për një vajzë 21 vjeçare, është nga India, uh, e ka emrin Tawheeda Jan, e cila uh, vuan nga një lloj sëmundje që quhet uh, e thonë në shqip elefantizmi. është një lloj sëmundje që është një lloj infeksioni parazitar që bën që gjymtyrë të trupit apo pjesë të ndryshme të trupit, se varet se ku të prek, fillojnë dhe rriten në mënyrë të vazhdueshme. Në fakt, vajza 21 vjeçare nga India e ka pasur këtë problem që në lindje dhe ajo kurrë nuk ka veshur dot këpucë, sepse ka këmbë shumë të mëdha. Imagjino, këmba e saj është mbi 27 cm dhe e gjatë dhe pothuajse 17 cm e mm. gjerë. Dhe Elefant. kjo e ka bërë që mos të veshi asnjëherë këpucë, ka pasur shumë probleme edhe në shkollë derisa është detyruar që ta braktisë shkollën e saj për shkak se fëmijët aty e ngacmonin. Megjithatë, 21 vjeçarja është Po çfarë çfarë vesh ajo Jeri në vend të Është zbathur dhe ky është një problem oh, shumë i madh. Po mirë si si bëjnë ia bëjnë me porosi. Çfarëdo lloj uh, moti që të jetë, pra qoftë ftohtë, ngrohtë, ajo është e detyruar që ose të qëndrojë uh, për një pjesë të gjatë të kohës në shtëpi e mbyllur ose në momentin që duhet të dalë, atëherë është e detyruar të dalë zbathur pa pa mbajtur asnjëherë këpucë. Po pse nuk ka një mundësi? Ajo ka bërë trajnime të ndryshme, duke menduar që ndoshta duke i paska prerë gishtat. Jo, ashtu. Kush janë këta janë të tjerë këta me foto? Po, sepse ka edhe raste, ka edhe raste të tjera, nuk është rasti i vetëm, është një sëmundje e rrallë në fakt, por që prek disa njerëz me sa duket dhe ideja është Blendi duke qenë se këmba në këtë rast zmadhohet mm. dhe vetëm zmadhohet humbet edhe formën domethënë që këmbët e saj vazhdojnë rriten vazhdojnë rriten akoma, akoma. Aha. Oh, Ça siklet. Shumë këmbë të mëdha. Ishte ishte një smundje e çuditshme që unë nuk e kisha parë. Shumë rrallë, pra do të jetë shumë rrallë mm -hmm. që mhm. ka ajo. Ja. Vetëm që një gjë ka njeri që kam përshtypjen se kur i mban gjithmonë këmbët zbathur dhe për jashtë, edhe mm -hmm. këmbët vetë nga një farë forme përshtaten, po. po. Po edhe trashet. Sigurt trashet ah. lëkura edhe të bën më rezistente. Ma merr mendja se mm. ajo nuk është njësoj mm. si njëra për shkakun që ka ecur gjithë kohës me Mirë, mirë, normal, ajo ka gjithë jetën që ecën në këtë. Po ta lësh në zall atë për shkakun nuk është se, e, kupton? Do i bëj përshtypje. Po. On tureni. Të shkuara s'i themi dot se kam përshtypjen që ajo do duhet që të jetojë me këtë. On tureni është neutroni. Neutroni zonja e zotërinj. Është Stela fituese 255 i mbaron numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Edhe një tjetër Stela ka thënë. Neutroni. Neutroni, një kontroll i plotë mjekësor Stela nga Spitali Amerikan për ty. On Tureni ishte neutroni. 8:21 minuta më pothuajse në këto momente. Ne do shkojmë tek muzika. Matt Kinley, quhet ky djali. Kënga quhet Face to Face, e dëgjojmë tani. Mirëmëngjes Hello. Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit. Ej, kemi një censur miq të dashur sot në klubin e mëngjesit. Një bombë e ka quajtur Altini atë një bombë e vërtetë, e cila do t'i mbajë të tundur për uh, vite me radhë, miq të dashur. Për javë të themi. Po, po, po, po, po. 0-6-9-20-7-12-2 Ça ti të komplikuar Ta gjejmë dhe një Por për masonët Ky përfaqëson syrin e Zotit Një k***, Se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet Dhe veprimet tona Po një hmm. provë. Çfarë? Një provë. Oh, i vë, nuk është. Jo. I pla, na plasi prova në dorë. Është një bombë, miq të dashur. E thamë që në fillim këtë që Nuk do ta gjeni dot, ju ka paralajmëruar Altini, ju tha, vetë keni fajin që iu futët kësaj pune tani mbetët brenda. zgjidheni. Kjo ishte truri. Kjo është censura për ditën e sotme. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit. Një kujtesë se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Çfarë është përgjigjja e saktë për atë çfarë ka fshirë Altini? We shall fight in the beaches. Pse kemi parë? We shall fight. Duhet ta zbulojmë pra censurën kudo që të jemi. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit. Një se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Për aferën e kokainës miq të dashur, dy partitë kryesore në vend, socialistët dhe demokratët, janë duke akuzuar ndërkohë njëri tjetrin se në ditët që vijojnë, duke nisur ndoshta nga sot a nesër, e në vazhdim. Pas nesër e deri në fund të botës, mund të dalin detaje që që forca kundërshtare është e përfshirë në këtë aferë droge. Mhm. Mm Aty ka për të gjithë mendoj unë që po ta ndanin, mund të kishte mjaftueshëm. U bie nga 300 kg kokainë secilit minimumi. Po, dhe 13 kg për gjithë uh, hobistat në Tiranë. Gjithë të apasionuarit mbas kokainës me 13 kg, po t'i mblidhje bashkë, do të ishin shumë të kënaqur, edhe dy partitë nga 300, edhe do kishte një festë. Kam përshtypjen që do zgjaste me ditë. Natyrisht. Do haje shumë pak dhe do festoje shumë. Do pije shumë uh, alkool dhe kokainë. Po nuk e di, po më duket mua pak e çuditshme kjo. Që dy forcat kryesore në vend nga të cilat dalin institucionet tona, dalin të gjitha. Ata vendosin kush është avokati i popullit, kush është kryeministri, kush do jetë presidenti, kush do jetë drejtori i kësaj drejtorie, kush për sigurinë ushqimore, kush për dritat, kush për transportin, kush për shëndetin e njerëzve. Dalin nga këto dy forca politike që ndërkohë Akuzojnë njëra tjetrën se kanë lidhje me një aferë kokaine kolumbiane që ka ardhur. Po, nga këta dalin edhe këta të tjerët. Po pra po dua të them është, nuk të vjen pak si kështu? Janë të njëjtët domethënë kështu. Tani o janë të këtij zanati, o janë të atij zanati, se të dyja s'mund t'i bësh. Edhe Pablo Escobar e provoi, shkoi në parlament e nxorën. Pastaj hodhi në erë ministrin. Edhe avionin me presidentin, etj, etj, etj. Po s'mund t'i bënte të dyja pra. E pranoi, okay, tha jam i këtij. Huri dhe litari, tha këto janë uh, dy veglat e mia. Po okay, kjo ishte përgjigjja e saktë. Partitë tona kryesore siç tha, mamatë e institucioneve akuzohen se janë secila prej tyre që fshihet mbas 600 kileve drogë, sepse po t'i vendosësh ato në formë piramide mund të fshihesh Madje një grup të gjatë burrash, nëse ata vijnë gjithë në rresht për një dhe ti je, e ke parasysh ku janë 600 kg drogë, dhe gjithë janë mbrapa në perspektivë nuk shikon asnjërin prej tyre. se kush shihet, se kush shihet pas, se janë gjithë drejt. Në shesh. Mirë, unë kam pothuajse gati këtë lojën tonë për uh, fjalën mbrapsht. Fjalën mbrapsht oh. në klubin e mëngjesit, po e kam gjetur me 3 me 4 me 5. Bravo. Edhe me 6 s'e kam. Po oh. mendoj, e dëgjojmë një këngë mm -hmm. dhe futemi pastaj në në, në lojë. Po, futemi në lojë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Paloma Faith tani. Mirëmëngjesi gjithëve. Till I'm done, ju të Do të bëhen tani gati sepse fjalët janë me 3, me 4, me 5, me 6 dhe me 7. Okej. Okay. Fjala e parë për ju ka 3 shkronja dhe shkronja e parë për ju është R. R e fortë. R e fortë. 3 shkronja qëse. Morr. Morr. Tho Olta. Morr është Torr. Që domethënë? Domethënë gur i shahut. Jo, jo. Ajo është torrë. Si një kullë. Horr, po mendoj. Horr. Është e pasaktë. Okej, atëherë ngelet përgjigja ime që është në D, qorr. Qorr. Qorr është e saktë Lori. Qorr është fjala. Bravo Lori. Të lumtë Lori, qorr. Dy pikë. S'është zorrë, s'është rrotë, s'është. Ça kanë thënë? Rrotë, po s'mund të jetë rrotë. S'mund të jetë. Sorrë. Në fjala mbrapsht, shkronja që unë jap si shkronja e parë për ju, është në fakt shkronja e fundit. Në atë fjalë, dhe unë i zbuloj fjalët nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë. Shkronja e parë për ju në këtë fjalë me katër shkronja është mm -hmm. ë. është një emër në trajtën e pashquar. Shkronja e fundit pra është ë, e para fundit apo e dyta për ju është l. Po tani kush ishte e para? Tani ishte ti je. Ishte Tash ishte një zile e butë që nuk u ndje shumë e po, para. Ishte Olta po. Olta, jepi Olta. Jepi Olta. Lullë. Lullë është e pasaktë. S'ka gjë. Unë po mendoja pullë. Pullë. Është e pasaktë. Wow. Është Altini më Altin. Po jo, jo, unë s'i kam rënë. Lori edhe. Është vallë. Rallë. Vallë. Vallë. Është e pasaktë. Ngeli vetëm Altini. Shkronja e tretë për ju është A. Fjala mbetet për ju. Kemi zbuluar tre shkronja nga katër A L E. Cila është fjala? Veta është tani është një fjalë trajta e pashquar, numri njëjës. Mhm. Gjinia femërore. Okej, okay, po pra. Tani e gjeta. Është si dhallë, por S'është dhallë, nuk pihet. Mos është sallë. Sallë është e saktë Olta. 098 i mbaron numri. Numri, numri. Numri. Artioni do fiton dy bileta. Lisi plak i plasur. Pak palcë paska pasur. Lisi, Lisi plak i plasur, pak palcë paska pasur. Lisi plak i plasur, pak palcë. Pak plak. Kjo fjalë ka Pesë shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është l. Prapë. Mm. E sigur? Po. Kësaj radhe 5, jo 4. Kësaj radhe nuk është sallë. Shkronja e tretë për ju është a. Yes! Shkallë. Shkallë është e saktë. Bravo, bravo Lori. Bravo. bravo. Ja, ja, shkallë. 5 pikë Lori. Shkallë. Sa 5? 3. Ti çfarë bësh këtë? 5, 5. Bravo Lori, bravo. Bravo Lori. Oh. Të lumt. E plasë Lori. Pra, kemi fjalët qorr, sallë, shkallë. Lori deri tani ka gjetur dhe ka 5 pikë. 5 pikë. Kjo fjalë ka gjashtë shkronja. Mm. Është një emër në trajtën e pashquar. Fillojmë gjithmonë nga fundi. Shkronja e parë E. Shkronja e dytë për ju R. Pra mbaron njëri me RE. Me RE ka gjashtë shkronja gjithsej. Shkronja e tretë për ju është O. Shkronja e katërt për ju është sh. Mos. Gushore. Jo, po sa ta ulta po është e pasaktë gushore. Zoti më. Vjen keq. U tova. U do që të dija me të njëjtën fjalë. Nuk është gushore, mbaron me shore. Mbaron me shore, por nuk është gushore. Okej, okej. Është diçka tjetër. Me shore. Atëherë kemi dy çuna këtu të, të dy me kokën varur. Çuna. Duhet t'i vendosni të gjitha në kandar dhe forca tini. T'i peshoni gjërat me kujdes. Ka gjashtë shkronja. Pra, është një fjalë me tete. Shtatë shkronja që mbaron me tete. Patete. patete, është patete. Jo, jo, jo, nuk është patete, ajo është tate. S'e fiksoj fjalën tonë. ajo patetja mbaron me tate. Ëh, atë Olta. Domate. Nuk e di kot. Pra, Te futa sa për me shtatë shkronja mbaron me tete. Numri shumës. Pushtete. Bravo Lori, pushtete se sa, ku, sa lum. Si s'e ka, të martën. Bravo Lori, bravo. Fjalët ishin qorr, sallë, shkallë, peshore dhe pushtete. Qorr, sallë, shkallë, peshore dhe pushtete. Kush i lidh këto të gjitha bashkë? Se ka një lidhje? Ka një lidhje, nëse arrini ta gjeni cila është lidhja, ma dërgoni në 069 20 70 222 dhe do të fitoni një dhuratë nga Head and Shoulders oh. dhe Old Spice. Okej, okay, dhurata oh, nga Head and Shoulders dhe Old Spice, miq të dashur të dyja bashkë. Për atë që arrin t'i lidhi fjalët e lojës, fjala mbrapsht. Fjalët ishin qorr, Sallë, shkallë, peshore, pushtete. pushtete. Çfarë është lidhja? Nëse e shpjegoni dot dhe jeni të saktë, do fitoni dhuratën dopio nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Ju kujtoj se kur blini produktet Head and Shoulders dhe Old Spice, mund të shkoni tek klubi i yjeve.al me një i, klubi i yjeve.al dhe të regjistroni kuponin tuaj tatimor për t'u bërë pjesë e një shorti prej të cilit mund të fitoni ose njërën nga bluzat origjinale të Rusi 2018 ose një televizor 58 inç. 58 inç. Mhm. Mm mund të jo, më vjen. Se vetë kam Mirëmëngjes Hello Mirëmëngjes ju thashë Mirëmëngjes Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur me fitues Lorin Për uh, ditën e sotme Bravo Lori Në lojën Fjala mbrapsht Lori e ka thekur Faleminderit Ka gjetur uh, pothuajse të gjitha fjalët Po qorr e gjeta një. Qorr, sallë, shkallë, peshore dhe pushtete. Po, shkallë dhe pushtete të gjeta. Shkallë, pushtete dhe qorr. shkallë, pushtete dhe qorr. Fjalët pra ishin miq të dashur. Qorr, sallë, shkallë, mhm. peshore dhe pushtete. Ne ju sfiduam në fund të lojës fjala mbrapsht që të vinit me një lidhje, dua të shikoj se çfarë lidhjesh kanë ardhur që janë të çuditshme nga Olta, e të pasakta ndoshta. Mhm. Mm dhe çfarë ka ka qenë e saktë pastaj në fund. Procesverbal. Proces verbal. Saimir Tahiri. Jo. jo. Drejtësia. Drejtësia. Drejtësia hyjnore. Drejtësia hyjnore. Uh, gjykata, ka thënë dikush, po. drejtësia dhe gjykata janë të krahasueshme, Olta. Mm -hmm. Po po. Politika. Tash mos kishte thënë në një karroca. Jo, po, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli është ai është një i verbër, po. Gjithsesi mua më duhej, mua më duhej një e, e dakor. Edhe xhaketa shumë e bukur. Por e kam fjalën doja që të gjeja një fjalë me tre shkronja, ndaj u detyrova të shkruaj atë qorr, nuk është fjalë. Në fakt edhe horr do i shkonte. jo, kjo është po drejtësia, pra ka të bëjë me gjykatat. Mhm. Mm dhe lidhja është kjo, qorr sepse drejtësia duhet të jetë e verbër. Edhe statuja e drejtësisë ka gjithmonë vajzën me sytë e lidhur në një farë mhm. mënyrë qorr. Sallë sepse të gjitha ndodhin në një sallë, nuk ka gjykata pa sallë, salla është vendi ku ndodh gjykimi dhe drejtësia. Shkallë sepse ka disa shkallë. Tam. Gjykata e shkallës së parë, gjykata e apelit, gjykata e lartë e kështu me radhë. Mhm. Peshore sepse balanca e peshorja është simboli i drejtësisë që duhet të jetë e palëkundur dhe pushtete në fund fare sepse është njëri ndër katër pushtetet ose tre pushtetet ë uh, pa futur mediat pastaj si kështu, mm -hmm. si fourth estate po. Jo tamam pushtet. Po pushteti ndahet në tre pjesë pra. Njëri prej cilëve është pushteti legjislativ i përfaqësuar nga gjykata. Mhm. Mm Kemi ekzekutivin, qeverinë, legjislativin. Legjislativin. Dhe tjetrin? Kush është tjetri? Gjykata. Mhm. Ekso. Oh, bravo Lori, bravo. Në rrota, më saktë. Në rrota. Mhm. Mm Okej. Okay. Është krijimi si i një zotërie. Si në rrota, domethënë quhet në rrota. Në rrota sepse është si një shtëpi lëvizëse. Okej. Okay. Por nuk mm. ka atë lloj funksioni, ndoshta mund të përdoret edhe për të jetuar. Kjo por... është një nga gjërat më të çuditshme që un kam parë, por kjo është edhe e shpejtë, po? Po, shumë e shpejtë. Po e ka krijuar një zotëri, e ka emrin Kevin Nicks, është 53 vjeç, i cili ka uh, nuk është hera e parë që e bën publike krijimin e tij. Mm -hmm. Interesante ishte që ka përdorur një Volkswagen Passat të prishur dhe më pas ka marrë dhe një uh, motor nga Audi RS4 dhe ka punuar këtë shtëpi në rrota. Por çfarë bën përshtypje në të gjithën këto është se ka thyer rekordin e saj të shpejtësisë, sepse është viti i dytë që ai merret me këtë gjë. Vitin e parë ka qenë në 2017 ku uh, shtëpia në rrota arriti që të ecte në 129 km/h por këtë herë ka thyer rekordin e vet të shpejtësisë, duke shkuar më shumë se 160 km/h. Tash një është një shtëpi në rrota zonjën mhm. Zotërinë, mm -hmm. ku ka frigoriferin, televizorin brenda, ndoshta jo 58 inç po. të madh gjithsesi. Ë ka krevatin, ka mhm. pra një lloj kuzhine aty që të mhm. sajohet. Të gjitha kushtet e përshtatshme. Të gjitha këto lëvizin me 160 km/h. Mbi 160. e jashtëzakonshme. Kështu që kjo është prova është bërë në plazhin Pendine Sands në Wales dhe me sa unë zbulova ka një histori në këtë plazh sepse që prej vitit 1920 ka qenë mikpritës po them për garat me makina që kalojnë shpejtësi të ndryshme. Prandaj këta vendosin që të përdorin këtë plazh. Që të përdorin po? pikërisht këtë plazh sepse është terreni i përshtatshëm për tu sfiduar mm. shpejtësia. Mm. Megjithatë, ja ka dalë mban 53 vjeçari sepse ka vendosur që të marrë pjesë edhe në një garë tjetër që do të zhvillohet këtë fundjavë në Angli dhe do ta testojë për herë të parë shtëpinë me rrota në një pistë garash të vërteta. Po, shumë mirë, shumë mirë. Ju urojmë fat. Por interesante mënyra se si i kanë ndërthurur të gjitha gjërat. Bravo i qoftë. Mm. Uh, Altini ka një censurë miq të dashur. Censura ka qëlluar të jetë një bombë vërtet. Je je. Je bën Altino. Bombë. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit. Një se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Një çfarë pra, se Zoti Oh, atë jo. tashun fillim fare, para lajmit. Një gojëdhënë, jo. një legjendë, no. një provë. Jo, një jo, jo. Shikues. Jo. Mm -mm. No. No. Jo. S'keni gjetur gjë. Jo, Akoma jo. jo. Okej, okay, kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit, zonja zotërinj censura është në fuqi të plotë. Shpia lëvizëse po ecën me 160 në orë. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Oh, mirë se vini në klubin e mëngjesit ora është tani 9:17 minuta miq të dashur këtu në studio me ca mungesa Është uh, këtu me ne zoti Agim Baçi dhe bashkë me të sot edhe uh, profesoresha Jonila Godole. Mirëmëngjesi. Mirëserdhët. Shumë aktive në debate që bëhen në uh, lidhje me të kaluarën komuniste, nevojën për ta përkujtuar atë ashtu siç ishte. ë uh, Po sot do do e di që herët apo vonë do të flasim edhe më shumë për për këtë temë bashkë në klubin e mëngjesit. ë uh, Po sot më ndihmoni pak. Letërsi austriake e përfaqësuar nga një gjigant siç është uh, Stefan Zweig. Mhm. Mm Letërsia austriake, netët e letërsisë austriake, në fakt. Netët e letërsisë austriake që vijnë këto ditë janë në kuadër të vitit kulturor Austri Shqipëri. Që ka ka kohë që ka filluar po. Vitin 2018 me aktivitete të ndryshme dhe tani erdhi radha dhe disa aktiviteteve në të cilat ne po përpiqemi që të sjellim ose jemi përpjekur të sjellim autorë austriakë që vijnë këtu dhe në bashkëbisedim me autorë shqiptarë, autorë përkthyes shqiptarë, të kemi një lloj fuzioni mes dy kulturave, kështu ta nxjerrim në pah bashkëpunimin tonë mm. mes kulturave, të shohim për çfarë shkruajnë ata, për çfarë shkruajmë ne në fakt. Kështu që ky ky bashkëpunim ka që ju ju e dini që ne kemi në mënyrë të vazhdueshme aktivitetin Tirana lexon dhe në kuadër të saj Tirana lexon gjermanisht, austriakisht, Mm -hmm. S'mund ta themi, ë, pasi është gjuha gjermane, kështu që do jenë tre autorë të të ftuar, të cilët në mënyra të ndryshme do të jenë të përfaqësuar gjatë këtyre tre netëve të të leximit. Kemi Klemens Renoldner, i cili është përveç se është shkrimtar i njohur në Austri, një shkrimtar i veçantë me një zë është elegant e quajnë ata i fisëm është mbi të gjitha botuesi i Stefan Zweigut dhe në këtë aspekt ai do të vijë këtu por për këtë mund të thotë diçka Gimi ai do ta moderojë pastaj botuesi botuesi aktual i Stefan Zweigut Zweigut domethënë është drejtori i qendrës po themi që merret po institutit mm. Stefan Zweig në Salzburg Dhe është është botusi i tij. Pra okay, është ai që Jo, sepse për një moment mendova që Jo, nuk është shpi botuse, jo, jo, jo. Dhe jo botuesi i tij origjinal atë. Interesante se në po. në Gjermani ka të, ka janë konceptet shumë të ndarë, ç'është shpia botuse, mm. ç'është botusi Herausgeber, ai që përgatit tekstin, ai që bën gjithçka dhe pastaj kurse ajo si që shtypet, ajo po, është një gjë pastaj e thjesht mekanike. Sigurisht. Ai është editori i tij tamam. Dhe pastaj kemi Andrea Grill, e cila është një autore e njohur për publikun shqiptar në fakt e njohur për romanin e saj Qaj e qesh, e Tränenlachen, por nuk është vetëm kjo. Andrea flet shkëlqyer shqip. Sprechen Sie Deutsch? Sie sie spricht auch Albanisch, po. also ich sprech Deutsch aber sie spricht Albanisch, ajo është përkthyse, ajo është përkthyse e autorëve tanë, Lindita ah, Arapit e, e Mimoza Ahmetit. Në gjermanisht. Në gjermanisht, mm. pasi e njeh shumë mirë gjuhën shqipe, ka pas marrëdhënie me Shqipërinë të hershme që në vitet 90, Kështu që është gjithmonë mirë që të jetë. Ajo nuk do të jetë vetëm në Tiranë gjatë netëve, por gjatë ditëve do të jetë në Shkodër, do të jetë te departamenti i gjermanishtes me workshop me studentët, kështu që është e zënë. Ah, super. Është e zënë me punë edhe një poete pastaj Christina Maria Landerl, një poete mjaft fine ë një një poete mjaft e brishtë, por shumë e njohur në Austri, e panjohur për publikun tonë. Kështu që publiku ynë lexues do të ketë mundësinë që t'i takojë këta shkrimtarë bashkëkohorë austriakë. T'i dëgjojë ata në gjermanisht, mm -hmm. që ata flasin, lexojnë dhe për ata që kuptojnë gjermanisht do të jetë natyrisht shumë mirë, një mundësi e mirë. Po. Për të tjerët pastaj ka përkthim, ëh, në mënyrë që të mos. Ku do ndodhin këto takime edhe një herë? Këto do jenë te salla Goethe, sallë e re, që teatri eksperimental te mm -hmm. Pedonalja ka po. bërë, është një një sallë e ngrohtë, është e parë po. shumë e mirë. Është hera e parë që ne organizojmë një aktivitet aty, zakonisht kemi pasur salla të tjera, teatrin kombëtar, edhe eksperimentalin po sallën e madhe, Metropolin sallën Shakespeare. Këtë radhë jemi aty dhe jam edhe vetë shumë kurioze që sonte se si do funksionojë. Ëh, mm -hmm. uh, ky është viti kulturor i Austrisë, ka pasur një ballo vieneze këtu, ka pasur uh, shumë aktivitete të tjera, ekspozita e tjera. Koncert shumë i bukur po uh, Vienna Salut Tirana, ku kam po. qenë shkova atje, ishte shumë mirë. Mm. Etj, etj. Dhe një vit që ka pasur një lidhje të vjetër të Austrisë që e ka hershme me Shqipërinë, si një patronazh i vogël ata kanë kanë dashur që të ndihmojnë, që vazhdon ende ë uh, në një formë apo në një tjetër. Po, uh, edhe kemi po më thoshte që që nëse ka një figurë përfaqësuese të kulturës, po themi austriake edhe shumë e vështirë të zgjedhësh pastaj, por kur vjen te letërsia, mhm. Stefan Zweig është një emër i cili s'i duhet bërë një rreth rreth vetes. Edhe edhe një një një të paktën për mua një shkrimtar shumë i dashur, Ë uh, dhe mbi të gjitha i dashur për autobiografinë e tij sepse aty është edhe do të mjaftonte Bota e djeshme, Bota e djeshme për të lexuar kushdo, domethënë edhe për të kuptuar një europian të vërtetë se si i shikon gjërat, domethënë dhe Zweig tek Bota e djeshme i ka dhënë të gjitha. I ka dhënë sepse ka përshkruar vetveten në ulje-ngritjet e tij, domethënë i vlerësuar, i poshtruar, i larguar, i afruar një njeri që ka parë, një njeri që ka parë se si shemben disa gjëra që ka ndërtuar Dhe dhe duke përjetuar edhe dy luftat e para, domethënë mhm. dy luftat botërore, ë ai ka mundur të të shikojë se ç'po ç'po ndodh realisht në në shoqërinë në shoqërinë jo vetëm austriake, në shoqërinë gjermane në përgjithësi, domethënë kështu në shoqërinë europiane në mhm. përgjithësi dhe është nga ato që e ka përshkruar më mirë se kushdo atë brezin që po shikonte se si po rrëshqisnin gjërat, të cilat i kishin besuar, të cilat i kishin vlerësuar. Ndërsa kur vjen puna për për letërsinë, domethënë aty mund të veçosh çdo gjë. Unë kam veçuar Bukinistin Mendel ë për shkak se kur e kam rilexuar më është dukur sikur është një lloj aut, autobiografie e tij, domethënë ku ka dashur të mbetet. Mm -hmm. Dhe se si do jetë fati i librit, dhe Bukinisti Mendel duket sikur parashikon se si do shkojë fati i librit që do ta mbajnë mend shumë pak veta, ato do të emocionohen gjithmonë por do vi gjithmonë shoqëria si një ai lokali ku flasin gjithnjë më pak. Mm -hmm. Gjithnjë më pak e mbajnë mend. Dhe autorët në fakt mbeten kështu, janë kaq drejt kësaj vetmie edhe Zvajgu duket sikur ka ka parashikuar gjithë parabolën e madhe të të të debatit të sotëm për Po çfarë ishte ky Zvajgu? Me thënë të drejtën, domethënë çfarë ishte ky si meteor intelektual, sepse në të shpaloset një dije shumë e mirë, kulturë shumë e mirë, Ky ishte domethënë fëmija e një familje hebreje i rritur në Vjenë me me kulturën austriake, me shkollimin austriak, përkthyes në gjermanisht i veprave të poezisë edhe po dua të them ë uh, edhe pastaj në atë përshkrimin e tij ë uh, midis dy luftrave gjithë kjo, kjo gjëja që i ndodh një europiani si si ai Shiko, ai unë duke duke edhe rilexuar Botën e djeshme kam parë atë gjë që ai ai e paralajmëron austriakët thotë e kishin Hitlerin aty, e dinin po s'donin ta besonin që mund të vinte kjo ditë. Është si gjithë shoqëritë që e shikojnë të keqen, po nuk besojnë që ajo do ndodhë. Dhe e ka përshkruar gjithë këtë gjendje të shoqërisë, por kur vijmë puna pastaj tek ato që shqiptarët e njohin shumë mirë, tek novelat e Cvajgut. Që mund ndalosh kushdo, domethënë, çdo lloj novele e përfaqëson atë. Dhe është lehtë për të lexuar, nuk ka hmm. nevojë që ti të jesh me master për të lexuar Cvajgun. Po s'i mungon asgjë, pastaj nga ana intelektuale. Mund ta lexojë çdo lloj moshe, mund ta lexojë çdo. Pra në Austri ai futet tek autorët popullorë, jo tek autorët, është interesante, jo tek autorët, jo tek autorët për të cilët do shkruash doktoratura. Pra mm -hmm. nuk mjafton thonë ata për të bërë vepra shkencore, pasi është pra ata sipas po themi studiuesve, shtresat janë të qarta tek ai. Pra nuk atë që ka pasur e ka thënë, mm -hmm. nuk e ka intelektualizuar stofin, të cilin ka përpunuar. Kjo e bën atë që të jetë autor po themi bestseller, edhe pse është bestseller me kuptimin e mirë, po, sepse po, po, bestseller ka qenë dhe Gëte. kur kur shkroi vuajtjet e djaloshit Werther ishte bestseller. Po po, edhe subjektet e pra, tij janë sepse janë subjekte të cilat i flasin gjithsecilit, po janë të shkruara në mënyrë të tillë që i rezistojnë kohës, mm -hmm. pra nuk është. Por tek tek për ta lidhur pak, po më thuaj. Marrim për shemb Amokun. Mhm. Mm kush novelën e shahut që duket sikur lind nga hiçi, domethënë me me këtë uh, 24 orë nga jeta e një gruaje gjithë e bën më sepse uh, është Nuk ka detaj më fantastik ajo, ai raporti i përshkrimit dorës së atij që mm, edhe mm. lëvizja dhe dashuria vetëm me, me vetëm me këtë detaj. Në fakt ka shumë njerëz të cilët nuk arrijnë ta përshkruajnë, po ai ka pas fatin e madh të arrijë të na i thotë, na i përshkruajë, na i sjellë këto gjëra, të cilat duken shumë të vogla, që vendosin shumë për jetën njerëzore, po që njerëzit nuk janë të aftë t'i artikulojnë, t'i thonë, dhe kur shkojnë te Cvajgu i gjejnë, thonë, "Oh, Domethënë qenka kaq njerëzore paska këto dhe ti nuk nuk të ka ndodhur vetëm ty domethënë e paska gjithë bota e paska mm. qenka shumë njerëzore dhe kështu që shifi dhe vlerësoji ato detaje dhe ai është një thirrës shumë i madh i gjithë gjërave për të thënë që edhe ke gjërat më të vogla dhe ke ato të cilat ti ke nënvlerësuar mund dalin gjëra shumë të rëndësishme për jetën tënde. Domethënë nuk ka novelë që nuk e thotë. Mm -hmm. Nuk ka nevojë për asnjë lloj doktorature mbasi me Cvajgun. Cvajgu është në çdo detaj të jetës dhe ndoshta për shkak se nuk i fsheh këto gjëra, mm njerëzit nuk dinë se çfarë gjejnë aty. Po do ta nis pak me me, me këtë vepër në në veçanti se për ata që e njohin pak, ë uh, vepra u shkruajt para se ai të vdiste në Brazil në vitin 1942 nën përshtypjen e plotë se Hitleri do të fitonte dhe se bota e nesërme do të ishte një botë e Gjermanisë naziste. Ai i dha fund jetës me këtë helm, siç thua. Mhm. ë uh, pa ditur pastaj se gjërat fati do të kthehej. Por në në libër ai përshkruan, prandaj do ta lidh me me ty dhe aktivitetin që u bënë, mm. lidhje me kujtesën. Sepse është është është libri vetë është shumë i mirë për të kuptuar se si nga ajo Vjena e ballove, ë uh, degeneroi tek thasat me patate mm. dhe gjithçka që i ndodhi Europës, transformimi, shfytyrimi i asaj që ai njihte dhe thoshte kjo botë nuk është ajo që që që pra këto gjëra mund ndodhin edhe edhe në më të kulturuarat e vendeve, edhe në më të sofistikuarat e mendimeve. Pra kur i ndodhi edhe janë mësim. Kur i ndodhi popullit të Gëtes dhe Shilerit, domethënë normalisht që mund të ndodhë dhe se është populli i filozofisë. Eksaktësisht. Pra, pra. Që e kanë atë dhe por edhe Walter Benjamini në një, në të njëjtën fazë ka, ka vrarë veten, domethënë duke menduar se fitoi Gjermania. Ndër, mm. Ndërkohë unë do thosha duke qenë që e njoh mirë letërsinë austriake të kohës kur ai ka jetuar, Cvajku ishte ndër autorët austriakë që unë njoh dhe që vlerësoj të asaj epoke është autori më më me jetë, si ta themi, mm. është tamam atë që ka po të lexosh lib, po të lexosh letrat e tij që i dërgon botusit. Un kam pas mundësi që të jem dy herë me bursë studimore në Salzburg te qendra Stefan Zweig atëherë dhe kam pas mundësi të shihja gjithë letrat e tij. Ishte mjaft interesante për të parë letrat që i dërgonte botusit, që ti mendon një person me shumë energji që ankohet për çdo gjë, për honoraret e asnjë asnjë nuk i mjaftonte honorari, në fakt Siç ishin honoraret e vogla, botuesit e tij ishin gjermanë, duhet thënë që Austria ata vërtet ishin në Austri dhe shkruanin, por gjithë suksesi atyre si dje, ashtu mm. dhe sot, një autor austriak është i suksesshëm vetëm kur botohet në, në Gjermani, te 2-3 shtëpi botuese. Ti e shikon është një autor plot me jetë, atë që ka ai e thot, mbase jo largpamës, patjetër që ka qenë po jo kaq unë do të thosha, jo aq për faktet jo aq. Sepse po ta krahasoj me Robert Musilin atë kohë. Robert Musili shkruante Njeriu pa cilësi në atë kohë. Një vepër të cilën un kam nisur prej vitesh që ta përkthej dhe uh, ai mbahet në fakt. Robert Musil te Njeriu pa cilësi te Tërlesi te të gjitha ai mbahet si ndër ata që uh, bëri një prognozë të qartë, po pa u futur në këto jo emocional, pra nuk mm. ishte emocional mm. si Cvajku, mm. por ishte një in, ishte një intelektual i cili po i shikonte pak nga pak rënien e e perandorisë rënien e vlerave, po ta lexosh atë libër të shkruar në fillim të shekullit me rënien e vlerave të mediave, të është ai si janë bërë mediat, si është si si është si si po të shon klasa. Duket sikur je sot mm. unë ja kam bërë edhe studentëve të gazetarisë, kam shkëputur pjesë nga ajo dhe duket sikur po flasim sot për gazetarinë, sot çfarë problemesh kemi. Kështu që Cvajku thjesht ishte emocional e përjetoi jetën me shumë intensitet, kjo duket siç e thash dhe një te letrat e tij të dashurisë, të ankesave, të mm. gjithçka që bën. Ndihmonte që të gjithë Aty ku i ndihmonte aty dhe i dëmtonte. Pra, merre e ke parasysh siç janë njerëzit e zakonshëm. Dhe mund të ndjeshë më një... vetë. Ndjeshë po pra, ishte shumë i ndjeshëm, por pak i ndryshëm në, për atë që unë mendoj në krahasim me Artur Schnitzler, që ne e, njohim me Musil, me autorë të tjerë që kanë qenë të kohës atëherë me Herman Broh e kështu me radhë, që ishin intelektualë dhe ata merreshin më tepër me shtresat me ëndër po me shtresat ai është me me ëndrrën që e mm. njohim ne po me gjëra të tjera merreshin me nënshtresat e mendimit të njeriut shumë të thellë pra futeshin shumë mm. tepër në thellësi Cvajgu e ka pas te proza e shkurtër e ka këtë te Novela e shahut e të tjerat pra absolutisht i kishte gjithë këto regjistra mm. mm. por ishte më unë do thosha ishte si e, Si kemi ne sot kështu filozofi i kohës, ë, pra një person në shko, në një kohë të caktuar e sheh atë kohë, e sheh qartë atë, po mbase ë po që mungonte një... diçka që kishin këta. E kuptoj edhe atë që po thua, po me po, që kjo e bën atë besëllë dhe kjo e mhm. bën atë që të lexohet nga të gjithë në mënyrë masive, se ato që ai shkruante ishin të thjeshtë. Ka njeri që garanton që ta ftosh për të lexuar lexuesin është Cvajgu. Domethënë, nëse do të thuash me garanci që sa pa e pyetur sa ke lexuar, Nëse do t'i thuash nëse edhe ta duash letërsinë, jepi Cvajgun dhe ti është si bën. Edhe je brenda, si thua, je brenda brenda komisionit. Për ta parë ti si kemi ndarë në role tani për Cvajgun, dhe ta kuptosh se kemi në ditën e premte pasi Gimi të bëjë moderimin me Klemens Ronald Renoldner vetëm për Cvajgun, do të kemi ose para, se se, s'e kam programin në kokë, do të kemi një kuartet letrar e kemi quajtur, është një format që bashkë me Gimin po po e mendojmë ta eksperimentojmë afatgjat. secili nga ne jemi katër veta, secili nga ne do marrë ka zgjedhur një autor i cili është i botuar në shqip, okay. se mund të zgjidhja unë pafund autorë që i preferoj, po s'janë në shqip, një autor i preferuar, i botuar në shqip dhe do ta mbrojmë atë autor. Ha? Nga paneli kush? tjetër, jo, do ta mbrojmë do themi pse na pëlqen okay, ai autor. Dakor. Dhe gjithë të tjerët, pra janë katër libra të zgjedhur që ne të katërt i kemi lexuar. Okej. Okay. dhe gjithë cilët janë këta nëse na dhe tre të tjerët do bëjnë po themi kritikë ose do ta mbështesin po të përpiqemi që të bëjmë kritikë që të mos jetë thjesht siç e bëjmë siç e njohim në Shqipëri që del njëri për një libër të gjithë ua sa i mirë dhe ndaj këtu nuk ecën po njëri edhe duhet ta provokojë pak edhe sikur mbase mund të mendojë qind për mm. qind ashtu duhet një lloj provokimi në mënyrë që të shohim disa perspektiva të ndryshme brenda një autori. Po cilët janë këta autorët? Çfarë keni zgjedhur nga këta katër libra? Ne kemi zgjedhur uh, kemi bukinistin Mendel që okay. do ta prezantojë Gimi, unë kam Rilken Elegji Duine që të kemi një poezi, pra të kemi poezi, poemë okay, brenda, të kemi një me atë rast futemi në gjëra të tjera. Super. Kemi uh, Jelinekun që do ta prezantojë Alda Bardhyli, Dashnoret. Dhe pastaj kemi Andrea Grill, meqë e kemi dhe këtu dhe është autore më bashkëkohore, Qaj dhe Qesh, që do ta prezantojë Lili Sula, shefe e departamentit të letërsisë dhe kritike letrare dhe jam jam edhe vetë kurioze se dhe vetë i kam lexuar gjithë veprat, kam mendim të caktuar për ato, kështu që Pëlqen të gjitha njësoj, jo, jo. S'i pëlqej të gjitha njësoj, do ketë debat dhe vetëm. Koman pëlqen letërsia, e shkruar Rilke kur është shkruar mirë. Nuk ka sërmon një rikë, që e ka zgjedhur mirë. Rilke mund e ta, ta, ta sërmon, e zgjedhur për, për efekt, po, për efekt ngaqë e njoh e njoh dhe mund të kishim zgjedhë edhe të tjerë në fakt problemi është që e, duhet të shohim e, që t'i kemi të gjitha zhanret mm. aty duke qenë që është herë e parë që ne ajo që donim të synonim me këtë format ishte që ok ne po sjellim tre autorë po ndërkohë po prezantojmë dhe autorë të tjerë dhe kështu rrisim numrin e, e dhe dhe është edhe një format që nuk e kemi hasur këtu ne e kemi quajtur kuartet ngaqë është Katër. Jemi katër veta, mund ta bënim edhe tre, ë, që e kemi menduar një tre veta, që do po. ishte një trio letrare. Ne që s'kishte kuartet në Shqipëri. Ëh, po po tham, jo, kuarteti në fakt kuarteti ka qenë ka qenë një format që në vitet 90, afërsisht një gjë të ngjashme e kam parë në Gjermani atëherë, po ai ishte emisioni Blendi që kur dilnin librat aty, Edhe kur bëheshin copë librat, nga katër ishin mm. burra mm. dhe një grua zakonisht, dhe tre burra dhe një grua, libri ishte shitej. Dhe ai u kthye për 20 e ca vjet, ka qenë emisioni më i rëndësishëm letrar që ekzistonte në botën, po themi gjermanishtfolëse, i bërë i drejtuar nga një burrë një hebre që i kishte mbizot, i kishte mbijetuar gjithë kampeve, mm. ishte edhe thuthuq, por një me një personalitet i jashtëzakonshëm. Ka thënë më të. Po, absolutisht, po ishte ishte i jashtëzakonshëm në mënyrën se si fliste për librin dhe kush dilte aty pra, për mirë apo për keq, po e kjo do ishte ëndrra ime të kishim një format të tillë në në Shqipëri dhe jo thjesht vetëm formate të shoqërosura. Se ta morën, ta morën. Po ta morën idenë. Ej, pyetja e fundit, edhe një herë, ku mund të drejtohen njerëzit online për të parë programin, për të parë Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Faleminderit Jonila, faleminderit uh, Gimi, janë uh, javët e leximit austriak zonja e zotërinj me uh, autorë austriakë që do vijnë në Tiranë. Shansi juaj për t'i takuar është duke nisur nga sonte në orën 6 tek uh, salla Gëte në teatrin eksperimental në kryeqytet. Kthehemi mbas pak. Tani ka pak publicitet. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Barishtet më të shëndetshme në kuzhinë Majdanozi është i pasur me antioksidantë që luftojnë inflamacionin e veshkave dhe fshikëzës. Ka një efekt lehtësues dhe kundër konstipacionit dhe përmirëson tretjen. Majdanozi është i pasur me vitaminë K që fuqizon kockat. Kombinohet mjaft mirë me omletën, perimet, peshkun, orizin dhe mishin. Rigoni përmban vajra të pasur me antioksidantë, të cilët janë të fuqishëm kundër baktereve dhe mykut. Përdoret kundër dhimbjeve abdominale, sekrecioneve të fytit, të ftohurës, dhimbjeve të kokës e të tjerë. Rigonin mund ta përdorni në salca, sallatë, perime, gatime me peshk, pulë, vezë dhe djathë. Koriandra Farat e koriandrës janë përdorur kryesisht kundër pagjumësisë dhe ankthit sepse kanë efekt qetësues. Ato përmirësojnë kujtesën dhe parandalojnë reagimet alergjike. Koriandra është shumë e mirë për pastrimin e organizmit nga metalet e rënda si plumbi dhe mërkuri. Trumza ndihmon kundër sekrecioneve, azmës, bronshitit, të ftohurës, kollës, gripit dhe sinuzitit. Ajo përmirëson tretjen dhe është e pasur me antioksidantë. Trumzën mund ta përdorni të freskët në salca, marinime, për mbushje e gjellëra të ndryshme. Kopra përdoret për të zbutur inflamacionin tek sistemi tretës dhe rregullon nivelin e sheqerit në gjak dhe të kolesterolit. Kopra shkon mjaft mirë me ushqimet e detit, me sallata, patate dhe perime të gatuara në avull. Rozmarina përmban antioksidantë dhe ka sukses kundër inflamacionit. Ajo përdoret me efikasitet kundër azmës, sëmundjeve të mëlçisë dhe të zemrës. Atë mund ta përdorin në çajra ose si gargarë kundër acarimeve të mishrave të dhëmbëve dhe acarimit të fytit. Rozmarina përmban vajra që qetësojnë nervat dhe stomakun. Kombinohet mirë me perimet dhe uthullën. Ajo është shumë e njohur edhe për përmirësimin e kujtesës. Borziloku përmirëson tretjen dhe shëron dhimbjet e kokës dhe pagjumësinë. Vajrat e borzilokut qetësojnë sistemin tretës dhe dhimbjet e kyçeve. Borziloku i freskët kombinohet me domatet, sallatat, Supat, vezët, orizin dhe makaronat. Mentja, vaji i mente zgjidh problemet me tretjen, irritimin e zorrëve dhe acarimin e stomakut. Ky vaj esencial forcon sistemin nervor dhe largon dhimbjet e kokës. Mentja kombinohet mirë me sallatat, patatet dhe bizelet. Sherebela përdoret me sukses kundër reumatizmës, djersitjes së tepërt, dhimbjeve të stomakut. Antioksidantët e saj janë efikasë për të përmirësuar kujtesën dhe përqendrimin. Ju mund ta shijoni sherebelën si çaj ose ta përfshini në sallata, supa dhe mbushja. This is Club FM 100.4. Edhe u fik. Sepse ta kanë gjetur zotri. E ka gjetur Laura dhe më thotë kujtesë. Por për masonët, ky përfaqëson syrin e Zotit. Një kujtesë se ai na vëzhgon gjithmonë në mendimet dhe veprimet tona. Një kujtesë pra, është fjala e saktë. Laura 049 i mbaron numri fiton dhuratën nga Preciosa. Bravo Laura. Të lumtë. Altini e ndezi fitilin miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. I bindur që do kalonin muaj pa e gjetur. Me sa do kalojnë muaj. Kishe gabim që e ndeze atë. Qershor. Korrik. Në gusht do të shpërthejë. Do të shpërthejë në gusht por shpërtheu që sot. Në një farë mënyrë të plasi në dorë Altin censura. Bravo i qoftë. Vajzës që e gjeti Ajo quhej Laura Bravo Laura Shumë mirë Pak nga pak, miq të dashur, mbërritëm në fund të programit edhe për ditën e sotme. Është uh, klubi i mëngjesit që sapo ndoqët në programin e radios kombëtare Club FM vjen në radhë pas lajmeve të orës 10 Orgesa me Music Box. Mm -hmm. Me më të fundit e muzikës nga e gjithë bota. skenat muzikore, hitet e reja etj etj etj. Dhe më pas më shumë program me muzikë e aventurë mm. radiofonike. E çunat në mbasdite. E Elsa mbasdite më vonë. Që më ka mbajtur shoqëri me Luc Besson me qira fjala. Ndërsa udhëtoja nëpër Shqipëri edhe. Po, më pëlqeu shumë. Dëgjoja Elsën. Po. Okej. Okay. Ne ikim këtu, takohemi nesër bashkë në klubin e mëngjesit. Deri atëherë qofshit mirë që të gjithë. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një të mërkurë fantastike përpara. Mirupafshim, kalofshit bukur. Paçi. Ruajeni veten dhe njëri tjetrin. Ciao. Oh mama, don't play now baby. Say say say hey hey now baby.